Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Dość wiecowania. I don't like to be called Elvis. This is ongoing calling. Elvis, chłopcze, ile ty właściwie masz lat? 21, proszę pana. 21 lat. Jesteś trochę młodszy ode mnie, to pewne. Opowiedz nam trochę o sobie. Co robiłeś zanim zacząłeś śpiewać? Jeździłem ciężarówką. Ciężarówką? No tak. W Tennessee? Tak, w Tennessee, w Memphis, gdzie mieszkam. Uczyłem się też na elektryka. Ale wolałeś jeździć ciężarówką. No cóż, jeździłem ciężarówką i jednocześnie uczyłem się na elektryka. on my blue suede shoe. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, teddy bear. Oh, now never. Kiedy Elvis grał, publiczność wpadała w szał. Presley wprawiał ją w seksualne wibracje. A kiedy cała Ameryka zobaczyła go w talk show Miltona Berli, ludzi zaszokowało to, jak Elvis ruszał biodrami. Milton Berli. A teraz chłopcy i dziewczynki, żony i kochanki, uwaga, uwaga! Oto młody człowiek, który w ciągu ostatnich miesięcy zdobył niesamowitą popularność w środowisku muzycznym. Jego płyty idą jak ciepłe bułeczki. Oto nowa sensacja muzyczna Ameryki. Oto on, proszę o brawa. Elvis Presley. Elvis Presley! up tomorrow, Nie wiem, czemu się tak wydzieracie. Chciałbym... Te dziewczynki tak trzepoczą powiekami, że sam już nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, Elvis, muszę ci wyznać, że niesamowicie poruszasz nogami. Chciałbym cię o coś spytać, Elvis. Gdybym ruszał się tak jak ty, to jak myślisz, miałbym takie samo powodzenie u dziewczyn? Uh, no cóż, może ci to nie pomoże z kobietami, ale na pewno poprawi ci krążenie. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end historia powszechna. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Czarni Amerykanie z południa USA walczą o swoje prawa. Dwa lata wcześniej Sąd Najwyższy nakazał likwidację segregacji rasowej w szkołach. Dopóki Sąd Najwyższy nie zezwolił nam na chodzenie do szkół dla białych, nigdy tego nie robiliśmy. Żyliśmy osobno. Nieważne było, czy tego chcieliśmy, czy nie. Nigdy nie próbowaliśmy łamać prawa, ale teraz, kiedy sąd dał naszym dzieciom prawo chodzenia do szkół dla białych, czujemy, że powinniśmy tę szansę wykorzystać. Jeżeli tego nie zrobimy, w ciągu pięciu lat bieli z powrotem zakują nas w kajdany. Musimy działać, nie możemy się zatrzymać. Mówi Martin Luther King. Będziemy nadal walczyć o nasze prawa. W kongresie, w szkołach i w wyborach. Nigdy nie sięgniemy po przemoc. To podstawa naszego działania. Brak przemocy. Nasza walka dała Murzynom poczucie godności i nowego przeznaczenia. Oh, you were my thrill. Jesteśmy w Montgomery w stanie Alabama. Przyosobowy sąd federalny nakazał dziś likwidację segregacji rasowej w autobusach miejskich. Wyrok zapadł dwoma głosami przeciwko jednemu. Miasto ma 10 dni na odwołanie się do Sądu Najwyższego. Być może to właśnie Sąd Najwyższy będzie musiał rozstrzygnąć o tym, czy czarni i biali będą siedzieć obok siebie w autobusach miejskich. and no songbirds are singing. when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My day. In a dream that's divine. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Państwa i rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wszystkich ludzi pracy, do narodu polskiego. W dniu 12 marca o godzinie 21.30 w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysz Bolesław Bieruch. what she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. After a while. Spełnia się amerykański sen i bajka o Kopciuszku. Grace Kelly, gwiazda Hollywood, wychodzi za mąż za księcia Monako, Rainiera. Po całym szumie w prasie zbliża się ten wielki dzień. Dzień, w którym Grace Kelly z Filadelfii w USA zostanie żoną księcia Monako. Dzień ślubu. Śródziemnomorskie słońce świeci tak pięknie, jak można by sobie tylko wymarzyć. Grace przybywa w towarzystwie swojego ojca. Mijają warty honorowe wystawione przez odwiedzające Monako okręty z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Kilka minut później przybywa pan młody. Dziś po raz pierwszy od miesięcy tłumy milkną. Młoda para staje na ślubnym kobiercu. I oto stało się. Wybranka księcia Rainiera to już nie Grace Kelly. Od dzisiaj to jej wysokość księżna Monako. Gwiazda Hollywood zostaje księżniczką w scenografii, jakiej nawet Hollywood by nie wymyślił. I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Dzień dobry. Z Pałacu Kultury i Nauki nadajemy pierwszy program telewizyjny, na który złożą się otwarcie stacji Telewizja Warszawa, inscenizacja poematu Brunona Jasińskiego, słowo o Jakubie Szeli oraz transmisja Centralnej Akademii Pierwszomajowej. Yes, I'm the great pretender. Znajdujemy się y, w pokoju aparatury y, telewizyjnej. Y, pokój aparatury telewizyjnej posiada pięć kanałów kamerowych i tyleż kamer. Dzięki temu będziemy mogli nadawać transmisję z sali kongresowej, z trzech teatrów, z basenu, z y, sali sportowej. Y, kamery te są na y, bardzo czułych lampach, super Dzięki temu Dzięki temu będziemy mogli nadawać te audycje bez specjalnego oświetlania. Sama kamera jest na tyle czuła, że nie, nie wymaga dodatkowego oświetlenia. I'm the great pretender. Y, tutaj siedzi reżyser i mikser, mikser wizji, którzy wybierają odpowiedni obraz i dbają, aby, prawda, y, transmisja była ciekawa. Tutaj widzimy dwa y, kanały telekina, skąd możemy nadawać film, czym właśnie będziemy bardzo urozmaicać nasz program. Rozpoczęliśmy transmisję z otwarcia nowej stacji Telewizja Warszawa. No mm, I'm all shook up. Ooh. shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet.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 Tu u nas usłyszysz tylko jedno. Elvis Presley jest świetny. No, dziękuję Ci bardzo. Słucham Twojej stacji od kilku dni, odkąd tu przyjechałem. Uh, Doceniam to, co uh, robisz. Uh, Gdyby ktoś nie stanął po mojej stronie, to bym nie wytrzymał. <laughs> No. Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, zawsze znajdą się ludzie, którzy Cię nie lubią. Tak było z Jezusem Chrystusem, zabili go, on był doskonały. Zawsze będą tacy, którym się nie uh, spodobasz, nieważne kim jesteś i co robisz. No bo jakby to było, gdyby wszyscy jeździli takimi samymi autami i chcieli ożenić się z tą samą kobietą. Taki system by nie mógł działać. To prawda, dużo filozofii w tym, co mówisz. Come on and do the jailhouse rock with Moja mama i ja jechaliśmy sobie naszym autkiem i słuchaliśmy radia, takiego z ogromnymi białymi pokrętłami. Jechaliśmy powoli z otwartymi oknami, wiał wiatr. Tego roku Elvis grał Hound Dog i znowu mama krzyczała, wyłącz go, wyłącz! Ale dlaczego? O co chodzi, ja na to? On jest po prostu kiepski. Brzydko nazywa kobiety i w ogóle nieładnie się wyraża, to obrzydliwe. Tak jak miliony innych Amerykanów, moją matkę zaszokował Elvis występujący u Miltona Berle. To było trzy miesiące przed show Eda Sullivana. Po tym występie Frank Sinatra nazwał Elvisa zjełczałym afrodyzjakiem. Ale moja matka nie była wcale jakąś starą rzędą, miała wtedy 31 lat, ale odrzucając Hound Dog pokazała, że należy do starego pokolenia. You ain't nothing but a hound dog, crying on time. Not a hound dog crying all the time. Well, you ain't rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound. Stanisław Królak wygrywa wyścig pokoju. Bicycle, bicycle, bicycle. nerwowo na zegarki, bo czas płynie, wskazówka zegarka się posuwa naprzód, a Staszka Królaka nie ma. No a na mecie jest przecież Bułgar Kolew i Finnyman, dwaj groźni rywale. Minęło dwie minuty i widzimy biało-czerwoną koszulkę Polaka. Jest, wreszcie, jest Staszek, jest Staszek, jeszcze ma 20 metrów. Jeszcze sekunda, Staszek! Staszek jest na mecie. Już Staszek jest na mecie. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą dziewiątego wyścigu pokoju. 1956. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny. czerwcu w Poznaniu giną ludzie. Szli robotnicy od Segielskiego, z warsztatów kolejowych, Pometu i innych zakładów pracy. W pochodzie brały również udział kobiety i bardzo dużo młodzieży. Do pochodu przyłączały się coraz to nowe grupy, przyłączali się przechodnie, także tłum rósł z minuty na minutę. Ktoś z nas spostrzegł tablicę i kredę. Napisaliśmy dużymi literami chleba i wolności i tę tablicę umieściliśmy w oknie tak, że zobaczyła ją cała ulica. Rock and roll. Historia powszechna. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop boopy doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa dum pa ba-dum, dum boo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Kolejny ślub w Hollywood. Marilyn Monroe wychodzi za Artura Millera. Na londyńskim lotnisku ląduje zakochana para, pan i pani Miller. Pani Miller jest lepiej znana jako Marilyn Monroe. Jej mąż Artur to jeden z najlepszych amerykańskich dramatopisarzy. W Anglii Merlin będzie kręcić śpiącego królewicza. To małżeństwo umysłu i piękna. Ale nie dajcie sobie wmówić, że tylko Artur jest tu mądry. anything higher than to the desire to make you my own. Wybucha konflikt o panowanie nad kanałem Suezkim. O kanale Suezkim zawsze było głośno w ciągu 87 lat jego istnienia. Teraz trafił jednak na pierwsze strony wszystkich gazet. Bez żadnego strzeżenia egipski premier pułkownik Nasser ogłasza, że jego kraj przejmuje kanał na własność. Zyski z eksploatacji kanału mają być przeznaczone na budowę tamy asuańskiej, gigantyczny projekt, z którego finansowania wycofały się ostatnio Wielka Brytania i Francja. Tłumy Egipcjan wiwatują na cześć Nassera, ale jednostronna decyzja egipska wywołała światowy kryzys. Przeciwko przejęciu kanału sueskiego przez Egipt protestują Brytyjczycy. Premier Anthony Eden. Powiem prosto z mostu. Nie zgodzimy się na rabunek, który zagraża bezpieczeństwu wielu krajów. Interesy mocarstw świata nie mogą zostać zagrożone. Nie pozwolimy, aby ruch na kanale sueskim został zablokowany. Wojska izraelskie, francuskie i brytyjskie wkraczają do Egiptu. Stało się. Po tygodniach pata kryzys suecki znów trafił na pierwsze strony gazet. Izrael najechał na Egipt. Rozkaz ataku wydał izraelski szef sztabu jednoki generał Moshe Dayan. Izraelskie wojska wjeżdżają na egipską pustynię, a premier Ben-Gurion ogłasza mobilizację. W ciągu kilku godzin forpoczty izraelskich kolumn pancernych docierają do kanału. Wielka Brytania i Francja ogłaszają ultimatum. Albo walki się zakończą, albo do akcji wkroczą wojska wojska brytyjskie i francuskie. Izrael godzi się przerwać działania zbrojne, jeśli tylko zgodzi się Egipt, ale Egipt odmawia. Świat czeka w napięciu. Czy brytyjska flaga załopocze jeszcze nad Suezem? One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue. but they of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. liquor from my old fruit jar and do anything that you wanna do. But uh uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede. for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue. Rok 1956. Elvis Presley występuje w programie Steve'a Allena. Jest ubrany w smoking, a w studiu towarzyszy mu pies. Słuchajcie, dwa tygodnie temu w programie Miltona Bello nasz następny gość Elvis Presley zwrócił na siebie uwagę. Niektórym się podobał, innym nie. Oczywiście naszą intencją jest zrobienie dobrego show dla całej rodziny. O, ktoś tam szczeka. Chcemy zrobić show, który spodoba się całej rodzinie. Zawsze tak robimy. Dzisiaj gościmy Elvisa Presleya w jego, jakby to powiedzieć, <laughs> nowym wcieleniu. To dla mnie ogromna przyjemność móc przedstawić wam nowego Elvisa Presleya. Oto on. Travis, muszę powiedzieć, że wyglądasz doskonale. Myślę też, że miliony twoich fanów zdziwią się oglądając cię od innej strony. No cóż, dziękuję panie Allen. Uh, uh, Mam tu twoją gitarę. Uh, Nieczęsto mi się nosić garnitur z dwoma gąkami. Przygotowałem na dziś coś, co może nie za bardzo pasuje do tego wieczorowego stroju. Nie pasuje? A cóż to jest? Blue suede shoes. Oh, Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, uh, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. car. Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do. But uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Rock it! Elvis, jak reagujesz na to, co mówią o tobie fani po występie u Steve'a Allena? Coś, dzieciakom się nie podobało. Pisali na telewizji listy, chcieli, żeby zostawiono mnie w spokoju, żebym był taki jak dawniej. Ale myślę, że zdobyłem sobie mnóstwo nowych przyjaciół. Pokazałem im, że jeśli tylko chcę, to mogę zachować się jak prawdziwy gentleman. A przecież zaczynałem od czegoś zupełnie innego. started out. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. One accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. is down at the end of Lonely Street. That heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die. pracujący stolicy. Witam Was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. Towarzysze, towarzysze. W ciągu ubiegłych lat Nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Kierownictwo partii nie chce i nie będzie rzucać narodowi pustych obietnic. Towarzysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawiać, stawać w poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu. Idźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Towarzysze, obywatele, czas nagli. Dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy pracę ożywioną, wiar, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Prośba do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej rano sowieckie wojska rozpoczęły zmasowany atak na nasz kraj. Prosimy Was o natychmiastową pomoc wojskową. W imię Boga i wolności, pomóżcie Węgrom. Po polskim październiku wojna na Węgrzech. Radzieckie czołgi obalają rząd Imre Nodzia. Rock and roll. Historia powszechna. Well, I'm gonna write a little letter. I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record. I want my jockey to play. Roll over Beethoven. I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling arthritis sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Własną krew oddają warszawiacy braciom Węgrom. Cała Polska posyła krew, środki opatrunkowe i medykamenty. Niedziela 10 rano. Tego dnia zwykle stacja krwiodawstwa przy ulicy Katowickiej jest nieczynna. Dziś na wezwanie warszawskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża już od 7 rano zgłasza się młodzież warszawska, głównie młodzież Uniwersytetu Warszawskiego, która pierwsza odpowiedziała na apel Krew dla Węgier. Jestem bardzo szczęśliwa, że można coś robić, żeby pomagać e, ludzi walczących w Węgrzech. Pani nie jest Polką? Nie jestem Polka. Ja jestem obywatelka Polski, ale jestem Szkotka. Wobec tego, że przeżyłam w Warszawie getto i powstanie warszawskie, więc wiem, czym jest wojna w mieście, wiem, czym jest wolność. W USA siły starego porządku przeprowadzają zmasowany atak na rock'n'rolla. Była ogromna nagonka rock'n'rolla. Przewodził jej magazyn Variety i wytwórnia płytowa RCA Victor Records. Potępiali płyty i nas, niezależnych producentów. Mówili, że rock'n'rollowe piosenki są sprośne. Ta cała nagonka skończyła się, kiedy RCA podpisało kontrakt z Presleyem, kiedy wielkie wytwórnie zaczęły robić na rock'n'rollu ogromne pieniądze. No i oczywiście to, co wtedy nazywano sprośnymi piosenkami, nie ma porównania do tego, co dzieje się dzisiaj. Are nothing compared to what's going on today. Płyta nazywała się Kotłuj się ze mną Henry. W końcu tytuł zmieniono na Kołuj się ze mną Henry przez całą noc. Uh, Można było wyślić wyobraźnię i zrozumieć to jako taniec. Ale zarówno dzieciaki kupujące płyty, jak i ci, którzy je robili, wiedzieli, że chodzi o seks. A to mi po prostu nie pasowało. Nie chciałem robić takich płyt. I just couldn't bring myself to do them. Nie tylko Pat Boone miał zastrzeżenia do tekstów rock'n'rollowych piosenek. Kiedy Bill Haley robił remix Shake Rock'n'Roll, musiał zmienić niektóre wersy. W oryginalnej wersji Joe Turnera to piosenka zaczyna się od pary kotującej się w łóżku i faceta żądającego, żeby kochanka zrobiła mu śniadanie. Tak nie mogło być. A kiedy facet podziwia figurę swojej pani, mówiąc, że słońce przechodzi jej przez sukienkę, to jedyne co Bill mógł powiedzieć to to, że ona ma ładną fryzurę. Tak samo było z One Night Smile'a Louisa. Smiley żałował pewnego romansu. Jedna noc, a teraz muszę za nią płacić. did no wrong. Now I know that bad and life will cause me nothing but harm. One night of. A wersja Elvisa Presleya była taka. my dreams come true. Just call my name. and I'll be Right by your side. sweet helping hand. My love's too strong. listopadzie Władysław Gomułka triumfalnie wraca z podróży do Moskwy. Od granicy witają go tysiące Polaków. Zbliża się godzina 13.30 i za chwilę spodziewamy się przybycia pociągu wiodącego delegację polską z Moskwy. Stoimy na peronie stacji w Terespolu i widzimy olbrzymie tłumy ludzi. Przeważa przede wszystkim młodzież szkolna. Granatowe berety, jest także miejscowa orkiestra mm, kolejarzy, która powita towarzysza Gomułkę i całą delegację do Moskwy marszem. do Moskwy ta ilość ludzi zgromadzonych na peronie jest o tyle dziwna, zważywszy, że Terespol jest bardzo małą osadą, no i należałoby z tego wnosić, że wszystkie domy w Terespolu są wyludnione. Oczywiście, bo ludność jest tu właśnie na peronach. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy Jeszcze trzeba dodać, że kronika filmowa, a personalnie kolega Szczeciński z Kroniki Filmowej ma pełne ręce roboty. Kręci tu już od kilku minut i na pewno wykręci już co najmniej ze 100 ta metrów taśmy. Nawet urzędnicy celni w swoich oficjalnych zielonych mundurach są dzisiaj mniej surowi, a nawet niektórzy i niektóre trzymają w rękach kwiaty. Podejdźmy bliżej. Czy te kwiaty od pani osobiście, czy można? Nie, od urzędu. Od urzędu, tak. tak. I pani została wydelegowana do wręczenia <laughs> Tak. Do wręczenia? Do wręczenia? Co pani przygotowała oprócz kwiatów? Kilka słów dla obywatela sekretarza domu. No i jakiś ładny uśmiech? O, oczywiście, tak. Godzina 13.45 pociąg wjeżdża na peron stacji Terespol. W oknie wagonu ukazują się towarzysz Gomułka, Zawadzki i Cyrankiewicz. Oczywiście nie możemy się absolutnie dostać do pociągu. Dzieci podróżują, Dzieci! Dzieci! do Moskwy! Łysy jedzie do Moskwy. Teraz wychyla się towarzysz Gomułka. Częstuje dzieci cukierkami, tak, częstuje dzieci cukierkami. Słuchaj, jak musimy się stąd wydobyć, bo zostaniemy zagnieceni. towarzyszu, czy my byśmy mogli Was prosić o kilka słów dla słuchaczy Polskiego Radia po przekroczeniu granicy Polski? Może, może Cyrankiewicz powie. Ja już mam dosyć zmęczony jestem. Może później troszkę, wiecie, później, później. Troszeczkę później. Tak. No dobrze, dziękuję. Towarzysze i obywatele! Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. do Moskwy do Moskwy I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so think it's so lonely, baby. I think it's so lonely. they're so lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on lonely street, they'll never, they'll never look back and think it's so. I think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. If your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. You'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę nastolatką. W domu nie ma nic do roboty. Moja mama co wieczór siedzi przed telewizorem. ta, co chce ta i kochajcie to, co robicie, ale najważniejsze, żebyście stali się typowym nastolatkiem. Chłopak z sąsiedztwa, Elvis the Pelvis Presley. Król rock'n'rolla wraca do rodzinnego Tupelo w stanie Mississippi. Sprzedał już milion egzemplarzy swojej nowej płyty, choć jeszcze nie ma jej w sklepach. To rekord w show biznesie. Miejscowe dziewczęta szaleją. Jedna wpadła na scenę i gdyby nie policja, rzuciłaby się Elvisowi do stóp. One po prostu zakochały się w nim na śmierć. Elvis ma już chyba trochę dosyć, być może dlatego jego pierwszy film nazywa się Love Me Tender. Kochaj mnie, ale czule. Love Me Tender. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Elvis Presley. Uh, Nie lubię, jak na mnie mówią Elvis de Pelvis, Elvis Bioderka. To takie dziecinne i kto to mówi? Dorośli. No ale jeżeli już się uparli, żeby tak mnie nazywać, to co ja na to poradzę? Nie ma róży bez kolców. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For oh, my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear. Tell true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I.